Kad kāds cilvēks iet cauri ciešanām, mēs sakām, ka viņš guļ akmeņainā gultā. Tev ķermenī un prātā ir daudz nosprostojumu. Tie ir jāsagrauj, bet to sagraušana ir sāpīga. Iekam šie nosprostojumi nav iznīcināti, tu nevari plūst un nevari kļūt par savas esamības galīgo mērķi. Tik daudz, kas ir jāiznīcina. Katram ieradumam ir savs raksturs, sava sistēma – Tas prasa laiku. Lai nonāktu pie īstas laimes, tev jāatmet visas ciešanas. Tev jāiet tām cauri, tas pieder pie izaugsmes. Un kad esi izgājis cauri visām ciešanām, tikai tad tu esi spējīgs uz svētlaimi un pirmo reizi vari kļūt laimīgs. Cita ceļa nav. Jāaiziet cauri daudzām ciešanām. Taču tev nav jārada šīs ciešanas. Tev nav jābūt mazohistiskam būs arī daudz baudu. Atceries, tāds nu ir mūsu prāts. Vai nu mēs pieķeramies baudām un prasām baudas, vai arī mēs varam pieķerties pat ciešanām, un tad mēs sakām, ka negribam nekādas baudas. Mēs sākam gūt baudu no ciešanām, un tas ir bīstami. Tas ir mazohistiski. Tu vari mocīt sevi, un tev tas var patikt. Tas ir ļoti dziļš cilvēka psihes fenomens – un tas ir izveidojies kaut kādu asociāciju dēļ. Visām baudām līdzi nāk zināmas ciešanas. Ja baudas ir pārāk intensīvas, tu sajutīsi sāpes. Un tāpat otrādi. Katrā sāpēs ir mazliet no baudas, un kad sāpes kļūs intensīvas, tu sāksi just baudu. Sāpes un baudas patiesībā nav divas atšķirīgas lietas. Atšķirība ir tikai pakāpē. Tu mīli kādu sievieti. Dažas stundas kopā ar viņu ir skaistas. Dažas minūtes kopā ar viņu ir debešķīgas. Pāris sekundžu kopā ar viņu, un tu jūties kā nirvānā. Taču būt kopā ar viņu 24 stundas dienaktī ir grūti. Būt nemitīgi kopā ar viņu mēnešiem ilgi kļūs garlaicīgi. Un ja tev jābūt ar viņu kopā visu dzīvi, tu drīzāk vēlētos izdarīt pašnāvību. Katrai baudai līdzi nāk sāpes, un katrām sāpēm bauda. Bauda un sāpes nav divas atšķirīgas lietas. Tās atšķiras pēc intensitātes, pakāpes, bet ne kvalitātes. Lūk vēl viena dziļāka asociācija. Kad tu mīlējies, mīlestība ir vispatīkamākais, kas pasaulē var būt dabiski. Protams, viņpus dabiskā ir vēl citas baudas un svētlēmas iespējas, taču dabiski – vai bioloģiski mīlestība ir vispatīkamākā lieta. Seks ir viena no patīkamākajām lietām, ko daba tev ir devusi, taču arī tas ir saistīts ar sāpēm. Kad tu mīlējies, tu dari daudz ko tādu, kas rada maigas sāpes, taču tās nav sliktas. Pat skulpstīšanās ir maigi sāpīga. Jūs spēlējaties viens ar otru ķermeni, un šādi spēlējoties jūs arī nodarāt sāpes. Vatsajans, Kamasūtrā ir sniedzis daudz padomu. Viņš saka, ka tad, kad tu patiesi mīli sievieti, tad darīsi visu, ko, kodīs, skrāpēsi viņas miesu, un viņai tas patiks. Citos apstākļos tas būtu sāpīgi, taču mīlestībā tā kļūs par baudu. Taču te var nonākt galējībās un kļūt par marķīzu desādu. No desāda vārda radies sadisma jēdziens. Desādam bija daudz ierīču, savu mīļāko spīdzināšanai. Nagi nebija labi diezgan, tāpēc viņam bija dzelkšņi. Viņam bija dzels instrumenti, lai iekļūtu sievietes ķermenī. Plūda asinis viņam par baudu. Viņš vienmēr ceļoja ar somu, un šajā somā bija instrumenti. Kolīdz viņš atrada sievieti, kura bija gatava viņu mīlēt, viņš aizvēra durvis. Vispirms sita viņu, tad mocīja un pēcāk mīlējās ar viņu. Pārsteidzošā kārtā viņš mīlēja daudzas sievietes, un šīs sievietes, kuras viņš mīlēja, vēlāk atzinās, ka pēc desada neviens cits viņas nekad tā nav mīlējis. Viņš tām sniedza augstāko baudu. Viņš patiešām viņas mīlēja. Pat spīdzināšana var būt patīkama, jo, kad tu sit cilvēkam, visā ķermenī ietriecas vairāk enerģijas, un viss ķermenis kļūst seksuāls – Kad tu sit cilvēkam, viss ķermenis uzbudinās, un tad seko mīlēšanās. No sadistiska uzbudinājuma pēkšņi iekrīt mīlestībā. Tas sniedz ļoti patīkamas sajūtas. It kā vispirms tu būtu ļoti izsalcis, izbadējies, un tad tev pasniedz garšīgu ēdienu, kas ir kā kontrasts. Katrā baudā ir zināms moks vai sāpes. Tu vari nonākt līdz otrai galējībai – sagādāt pats sev sāpes un izjust patiku. Aizbrauciet uz Benaresu, un jūs redzēsiet mūkus guļam dzelkšņos. Viņiem tas patīk, tas ir seksuāls baudas paveids, bet viņi ir izlaiduši baudas daļu un palikuši pie sāpēm. Tomēr tu nedarīsi sev pāri, nebūsi sadists, nemocīsi sevi un nenodarīsi sāpes. Tev tikai jāapņemas atbrīvoties no veciem ieradumiem – bet nav nekādas vajadzības meklēt sāpes, un ja kādā brīdī rodas bauda, tu drīksti tai ļauties. Tas ir labi, esi pateicīgs par to. Baudas nāk, nāk prieka brīži, izbaudi tos un aizmirsti. Nav nekādas vajadzības pieprasīt tos atkal. Tev nav jāsaka, tagad es vairs nevaru dzīvot bez šīm baudām. Viss, ko sniedz eksistence, ir jāpieņem ar pateicību bet nevajag neko pieprasīt. Tad cilvēks var sasniegt redzes skaidrību un ieraudzīt realitāti. Tad cilvēks var piedzīvot apgaismības mirkli. Tikai mirkli, nevis apgaismību. Šis mirklis Japānā ir pazīstams kā satori. Satori ir mirklis, tas vēl nav samāthi. Tu vēl neesi sasniedzis apgaismību, neesi sasniedzis kalna virsotni, bet tikai stāvi ielējā, kad mākoņi ir izklīduši un debesis ir skaidrs, un tu vari skatīties uz sniegodām virsotnēm, kas joprojām atrodas ļoti tālu no tevis. Tu nevari tās redzēt, kad debesis ir mākoņainas, tu nevari redzēt, kad ir nakts, tu nevari redzēt, jo atrodies punktā, no kura nepaveras skats. Mākoņi izklīdīs, un virsotnes atklāsies skatam. Tomēr tas ir viens mirklis redzamības, nevis apgaismība – Šāds mirklis pienāk zināmā stadijā, bet to noteikti atceries. Nedomā, ka tā ir apgaismība. Kaut kas tāds var notikt arī ar ķīmisku vielu palīdzību. To var izraisīt LSD, marihuāna vai citas narkotiskas vielas, jo narkotikas var tevī radīt ķīmiskus procesus un novest pie mākoņu izklīšanas brīža. Piepešta nokļūsi tur, no kurienes pavīd virsotni. Tomēr tas nav nekāds sasniegums – jo ķīmija nevar aizstāt meditāciju un nevar sniegt apskaidrību. Kad tu atgriezies no šī ceļojuma, tu esi palicis tāds pats kā pirms tam. Varbūt tu visu atceries, un šīs atmiņas tev neliek mieru, un šīs atmiņas padara tevi atkarīgu. Tad tev atkal un atkal jālieto LSD, bet jo vairāk tu lieto, jo mazāk ir iespēja sasniegt pat šo mirkli, jo ķermenis pierod un tam ir vajadzīgs ar vien lielāks daudzums vielas. Šajā brīdī tu atrodies uz ceļa, kas ved nekur citur, kā vienīgi uz vaiprātu. Tāpēc nelieto ķīmiskas vielas. Ja esi kādreiz pamēģinājis, esi pateicīgs un nedari to atkal. Tiklīdz tu kļūsti atkarīgs no ķīmiskām vielām, īstā izaugsme kļūst neiespējama. Tāpēc, ka ar šīm vielām viss notiek vienkārši, bet īstā izaugsme ir grūta. Tikai īsts darbs ar sevi Garīga disciplīna palīdzēs tev izaugt un sasniegt to stadiju, kurā skaidrības mirklis nav izraisīts piespiedu kārtā, bet pienāk dabiski. Un šis mirklis nav zaudēts. Katru reizi, kad tu skaties, tu zini, no kurienes skatīties, un virsotne vienmēr būs turpat. Būdams aizņemt savās ikdienas darīšanās, tomēr jebkurā brīdī tu vari aizvērt acis un ieraudzīt virsotni – un tā kļūs par pastāvīgu laimes izjūtu tevī, prieku, nepārējošu līksmi. Lai ko tu darītu, un lai kādi būtu ārēji apstākļi, pat ja tevi piemeklējis posts, tu esi uzbūvējis tik daudz cietumu. Tu vari aizvērt acis un ieraudzīt virsotni. Tomēr ar skaidrības mirkli nekas nebeidzas. Tas ir tikai sākums. Stāsts – Reiz kāds vīrs nekur nevarēja atrast savu cirvi. Viņa aizdomas krita uz kaimiņu zēnu. Vīrs vēroja zēna gaitu, zēna, kurš bija nozedzis cirvi. Visu, ko viņš darīja un teica, kā uzvedās un rīkojās, nodevīgi liecināja par to, ka viņš nozedzis cirvi. Neilgi pēc tam vīrs raka dārzu un atrada tur savu cirvi. Kādu citu dienu viņš atkal redzēja kaimiņu zēnu. Nu vairs nekas, Viņa uzvedībā un rīcībā neliecināja, ka viņš būtu nozadzis cirvi. Visi cilvēki, to vidū arī tu, dzīvo slēgtā vidē, paši savā pasaulē. Tevi neieskauj viena pasaule vien. Pasauli ir tikpat daudz, cik prātu. Katram prātam ir sava slēgtā pasaulīte. Dažreiz tu nonāc ciešā kontaktā ar citām pasaulēm, tomēr saskaras tikai perifērijas – Jūsu centri paliek šķirti, un citi turpina dzīvot paši savās kapsulās. Prāts ir uzcēlis sienu ap tevi. Tu tajā esi ieslēgts kā cietumnieks, taču siena ir caurspīdīga. Tā ir stikla siena, kas būvēta tikai no domām, aizspriedumiem, teorijām, gudriem rakstiem. Tāpēc tu nevari tai pieskarties. Tāpēc tu par to pat nezini, lai gan dzīvo aiz tās, un viss, ko tu redzi un jūti, nav fakts, bet gan interpretācija. Tu skaties uz sievieti un jūti, cik skaista. Tā ir interpretācija. Kāds varētu būt citās domās, un kāds varētu pilnībā to nepiekrist. Tu domā, ka viņa ir skaistuma etalons, bet kāds cits uzskata, ka viņa ir parasta. Tā nekas, bet nekas īpašs. Bet vēl kāds cits domā, ka viņa katrā ziņā ir neglīta, neglītākā, ko jebkad ir redzējis. Viņa ir ļauns murgs, nevis skaists sapnis. Par ko ir runa? Vai visi runā par vienu un to pašu sievieti? Kā gan var būt tā, ka runājot par vienu un to pašu sievieti sacītais tik ļoti atšķiras? Viņa visticamāk nerunā par vienu un to pašu sievieti. Tā pati sieviete ir ilūzija. Viņi runā par atšķirīgām interpretācijām. Sieviete šajā gadījumā ir kā ekrāns, uz kura visi projicē to, kas ir viņu prātos. Viņi redz to, ko grib redzēt. Viņi redz to, ko ir spējīgi saskatīt. Viņu redzētais ir nosacīts jau no paša sākuma. Tās ir interpretācijas, nevis fakti. Tāpēc estētiķi gadsimtiem ilgi ir mēģinājuši definēt skaistumu. Tomēr līdz šim tas nav izdevies. To tā arī nekad neizdosies nodefinēt, jo skaistums nav fakts. Tas nepiedara realitātes pasaulē. Skaistums ir tikai interpretācija, gluži tāpat kā neglītums –